الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك دوام النعمة وحسن الختام اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ونسألك عملا متقبلا زاهر dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima Molimo te gospodaru da nas počastiš životom kojim ćemo tebi odani biti. Da nas počastiš korisnim znanjem, halal obskrbom i počastiš, počastiš nam dijelima koja ćeš ti kod sebi primiti. Amin. Arhamadar. Draga braće i poštovane sestre, sa današnjom halkom hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulazimo u kitab, ulazimo u knjigu koja se zove knjiga abdesta. Vi znate da riječ abdest u arapskom jeziku se zove, se kaže vudu, a vadae, riječ iz koje je izvedena riječ abdest, znači blistavost. Znači neko ko bi trebao biti blistav. Jedan od razloga što se družimo sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi jeste i to što je on jedne prilike rekao ashabima Allah svijetlim nadar Allahu mra'an Allah svijetlim učinio lice čovjeka sami'a kalati koji čuje neki od mojih hadisa pa onda taj hadis prenese jedan od razloga zašto se družimo sa hadisom Rasulullaha sallallahu jeste da čujemo od njegovih riječi ili da čujemo nešto što je opisano od njegovih postupaka od njegovih moralnih vrlina, što će nama pomoći da mi živimo lijepo, da mi živimo životom odanim dragom gospodaru i isto vrijeme da čujemo nešto što ćemo ako Bog da prenijeti drugim ljudima reći lijepo je jesti desnom ruku Lijepo je kad ti otac i majka kažu, kad te zovnu, odmah im se odazvat. Nešto od hadisa Resulullaha sallallahu alaihi što je njegov stil življenja da prenesemo, pa da onda dobijemo bereket ove dove. Vi znate kada Resulullah kaže Allah svjetlim učinio lice čovjeka koji čuje moj hadis. Pa onda prenese to drugom. To je dova Resulullaha za tebi i za me. Ako uzmemo hadis Resulullaha s tim nije to mi smo već dio tog nura, te svjetlosti ponijeli. E sada je na nama da je, na nama je da je, da prenesimo. Ljudi su ranije i vi znate da je Evo Allah dragi nas počastio pa čitamo Sahih imama Buhari. Ljudi su ranije sabirali nama hadise Resulullaha sallallahu alaihi wasallam odmah nakon njegovog preseljenja u prvim generacijama kako bi ti hadisi do nas došli. I zbog toga mi trebamo dati svoj doprinos tome, evo između ostalog i ovim dolaskom na halku, druženjem sa hadisom Resulullaha sallallahu alaihi sallam, sa ovim nijetom. Želim da dobijem dobu Resulullaha sallallahu alaihi sallam, želim da i ja budem od onih čije će lice biti svijetlo. I zbog toga kažu, Allah dragi da nas počasti da budemo oti, kaže posebna svjetlost data je onim osobama koji vole hadis Resulullaha sallallahu alaihi Vidiš mu na licu nur. Da nas Allah dragi počasti da budemo takvi i da se sjetimo dovom i fatihom mama Buharije čiju hadijsku zbirku čitam. Redan lillah al-fatih. Poglavlje nosi naslov babu mađae fil vudu, ono što se prenosi od hadisa Rasulullah sallallahu alaihi sallam o abdestu. وقول الله تعالى i riječi uzvišenog gospodara إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين kaže uzvišeni gospodar kada ustanete ili kada krenete namaz da obavite operite lica svoja i ruke svoje do iza lakata potarte svoje glave mes i operite svoje noge do članaka ovaj kuranski ajet, oni koji su se družili sa nama u halki fika prije, prije akšam namaza, znaju da smo ga detaljno protumačili vezano za, za propise abdesta. Međutim, ono što želim da bude uvod u ovaj u ovo predavanje o, o abdestu jeste nešto što je vezano upravo za ovaj početak kuranskog ajeta. Kaže gospodar, iza kumtum ila kada ustanete namaz da obavite prvo što Islam od tebe traži jeste da ustaneš, ne da sjediš. I kada gledate u Kur'an, nigdje nema naredbe, ili ja barem ne znam, možda će me Hafiz ispraviti, ovaj, nema naredbe salu. Ima salu u smislu salavata na poslanika. Ima sali ili rabike onhar kada se poslaniku obavlja, kada ob, obraća, kada se govor stvoritelja upućuje nama muslimanskoj zajednici. Kako ide? kimu sala. Kaže uspostavljajte namaz. Sada, kakve to veze ima s abdestom? Jedan od nezaobilaznih elemenata za namaz je abdest. Dobro, ako kažemo da je čistoća vrijednost koju Islam ima u svojoj srži, dobro, da bi ostvarili tu vrijednost, šta nam treba? Treba nam prvo da oni koji vaze, da oni koji drže hudbe, da oni koji poučavaju ljude, dadnu njima osnovu da zna, slušaj, čistoća je, kaže Resulullah, dio imana. Zato treba voda da se okupaš, da se abdestiš. Dobro, to je kultura već. Znači, svije se raširila među ljudima. Šta je civilizacija u tome? Civilizacija da nemaš muslimanske čarše, da nema česmi. Od prije 5, 6, 7 stoljeća sada govorim u Bosni i Hercegovini. Nezaobilazni dio nezaobilazni dio muslimanskih mjesta, gradova i sela je uvijek bila šta? Voda. Šta hoću da kažem? Braćo i sestre, mi imamo vrijednosti vrijednosti koje su objavljene, dragi Bog rekao ovo je vrijednost, primjera radi staranje o roditeljima, vođenje brige, poštovanje prema roditeljima, to je vrijednost. Kultura bi bila da dođeš na mjesta, da na hudbama, na predavanjima slušaš gdje se o tome govori, saznaš detalje. A šta bi bila civilizacija? Civilizacija bi bila da ti i tvoji ahbabi obezvijedite u društvu kontekst u kojem se to može ostvariti. Najčešće kod nas muslimana je priča. Treba, kaže, Resulullah sallam je rekao, ženite se i udajte. Kaže Resulullah, ženite se i udajte se. Fe inni bikum al umeme. I kaže, ženite i udajte one hanume, one žene koje hoće da rađaju. Jer će ja zaista šta? Ponositi sa vašim brojem na sudnjem da. E sada, u, to, u ovom je kontekstu. Mi kada kažemo mi voli da muslimani imaju više vlada. To je vrijednost, tako? Jesmo li ti i ja pomogli onim porodcama kojima možda treba pomoć, a imaju više vlada? To bi bila civilizacija. Jel razumijete? I hvala dragom Allahu koji nam je dao kroz ovo obavljaju namaz. Da bi obavili namaz, evo treba nam ovaj mjesec Treba nam pored njega toalet, ako kome je problem sa stomakom da može otići u toalet. Treba nam abdesthana da može promijeniti čovjek abdest. Obaviti namaz znači uspostaviti sve one elemente koji su potrebni. I zbog toga stvari uvijek insistiram na njima. Misao, dijelo i kontekst. Misao, kažu, 40, govorio sam malo prije, 40 dana, ako bi o jednoj stvari razmišljao, Allah, dragi, će da da do kraja života na tome budiš. Da to bude dio tvog života. 40 dana, ako nešto iskreno radiš, Allah će da da to bude dio tvog karaktera. Međutim, kontekst, znači ambijent, okruženje, ti hoćeš da budeš čestit. Ti nećeš da preko tvoga jezika pro, pro laži. A druži se s osobom koja laže. Samo je pitanje momenta kada će tvoj jezik početi lagati. Vi znate onaj hadis Resulullah sallallahu alaihi Ovo je vezano za uspostavljanje namaza. Kada je došao čovjek kod Božijeg poslanika, jednog od Božijeg poslanika, pa da mu Resulullah mu priča priču o čovjeku detalj iz života ranijih naroda koji je ubio 99 ljudi. što se dešava misao? Pa je subhanallah gospodar ja 99 ljudi ubio. Misao. Dalje, djelo. Odo da pitam, imam li kakvog izlaza? 99 ljudi sam ja ubio. Dobro, kod koga je otišao? Otišao je, kaže, kod najpobožnijeg čovjeka u tom vremenu. Kaže, došao sam kod najpobožnijeg čovjeka i kaže, pitao sam ga, kaže, ima li meni teube, ima li meni pokajanja? Ako se pokaje za to što sam učinio, hoće li me Allah oprostiti? Kaže on njemu, pa kaže kako tebi oprosti. Kaže kada je ovaj to čuo, ubije i njega. On bude stoti. Subhanallah. Kaže, onda mu kažu, nemoj ti otići kod najpobožnijeg, ti otići kod najučenijeg. Došao je kod najučenijeg pita ga, ima li meni te ube? Ja sam ubio sto ljudi. 99 plus ovoga najpobožnijeg što je bio. Subhanallah, kaže, ko može stati između tebe i Allahovog oprosta. I ovdje Resulullah s.a.v. nas uči. Onako kako je abdest jedan od elemenata pripremi za namaz. Uči nas Resulullah s.a.v. kroz ovaj hadis da je jedan od elemenata izgradnje ličnosti da budeš u dobrom društvu. Jer ako si u lošem društvu, samo je pitanje momenta kad ćeš pasti. Kaže Ali, kaže ovaj Alim, kaže mu učenjak, kaže ti si zaista u mjestu koje je pokvaren pa izađi iz tog mjesta, promijenit će se. Šta Resulullah hoće reći? Bježite od lošeg konteksta. Kad nisi u lošem društvu, već i samog sebe, lambla zaštiti u velikoj mjeri da te ne zadesi ono, ono što, što te loše može zadesiti. I kaže da je taj čovjek koji je ubio stotinu ljudi izašao iz svoga mjesta i na pola puta na pola puta presali na Ahiret i kaže krenu da ga uzmu meleki sržbe i kažu on je zaista ubio stotinu ljudi kažu meleki milosti on je krenuo Allahom i tada im je gospodar naredio izmjerite koliko koraka ima pa ako bude bliži onoj dobroj zemlji neka ga uzmu meleki milosti ako je bliži lošoj zemlji neka ga uzmu meleki meleki sržbe vrlo je bitna stvar da u svojim životima braće i sestre budemo sa onim koji su čestiti jedan od glavnih razloga zašto čovjek posrni, zašto čovjek bude nemaran prema gospodaru, jeste to što je ono društvo u koje, u koje je upao nemar. Namaz iziskuje pripremu i rekli smo da bi se čovjek za bilo šta, da bi se upustio u bilo šta, pitno je da se pripremi. Kada imaš ispit, ako se dobro pripremiš za ispit, dobro je. A kada imaš neki posao, ako se dobro pripremiš za njega dobro, ako se manje pripremiš ili ako se nedovoljno pripremiš, onda imaš problema sa njim. Resulullah s.a.v. nam je pokazao kako se abdesti. Prvi, prvo, ovaj prvi hadis, odnosno prvo poglavlje, govori nam o tome na koji način je Resulullah s.a.v. pojasnio muslimanima kako da abdesti. Kaže Ebu Abdullah, bejena nabiju sallallahu alaihi sallam nema veze, vam pusti ga nekom. Nema veze, nemoj, pusti. Ko zna što Allahova milost silazi, pusti. On je bolji bolan sigurno od mene i od tebe. Od mene jeste, ne znam, od ti smo Kako se ti zoveš, momčina? Imran, jel? Mašala, što ti je lijepo ime babo i mama da. Kaže Ebu Abdullah, vjerovjesnik sallallahu alaihi je pojasnio koji su to farzovi abdesta. Onako kako je u ajetu došlo. Oprati lica, oprati ruke do iza potrati glavu i oprati noge. I sada ima glavna stvar vezano za abdest. Kaže, Resulullah je znao abdestiti po jedan put. I znao je abdestiti po maksimalno tri puta. U smislu tri put prati dijelove tijela. Preko toga je, kaže, Resulullah nije radio. I zbog toga ovaj hadis idan znao je nekada oprati dva put, dva put svoje lice, dva put svoje ruke, ali nikada ne bi prešao tri puta. I ovo je jedan detalj koji je bitan. Subhanallah koliko vode ode bez veze. Ulema kaže da je mekru da osoba više od tri puta uradi nego što je Resulullah sallallahu alaihi uradi. Treba uraditi tri puta i gotovo. više od toga je mekru ako uradi ono bez neke zle namjere. Ako uradi više može čak biti haram. Nema pretjerivanja u abdestu. Jedan od ashaba je došao kod Rasulullah sallallahu alaihi sallam i kaže mu Božji poslaniće, zar može biti pretjerivanja u abdestu? Kaže, može. Pa kaže, Božji poslaniće, ako sam na rijeci gdje ima vode koliko hoćeš, kaže, čak i kad si na rijeci gdje ima vode koliko god hoćeš. Umjerenost u svemu. Dalje kaže, jezid ala Nikada Resulullah sallallahu alaihi ne bi više od tri puta pravo dijelove tijela. Vokerihe ehlul ilm Ulema je pokudila pretjerivanje u abdestu. Nekoliko stvari vezano za abdest. Ja sam čitajući, pripremajući se za ovo, saznao nekoliko stvari koje su onako velika olakšica. Onako kako sam kazao prije, onaj, prije akšama. Prvi put kada je Resulullah s.a.v. bio kod gospodara na mirađu, 50 namaza je propisan. Pa je Musa a.s. rekao, zaista tvoj umet neće izdržati pa se vrati gospodaru da gospodar olakša. Pa je svaki put određeni broj namaza bio skinut kao olakšica. Da bi na kraju ostalo pet dnevnih namaza. Jel? Subhanallah, kaže gospodar, kod mene se riječi ne mijenjaju pet dnevnih kao 50, jer je svako dobro koliko, koliko deset. Subhanallah, jedna od olakšica je bila da je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kad je tek propisa namaz, kaže obavezni namaz, za svaki namaz mora posebno abdestiti. Bez obzira što nije izgubio abdest. I kaže, sve dok nije bila godina oslobođenja e, Mekke, kaže Resulullah s.a.v. je abdestio i kaže abdestio jedan put. I klanjao više namaza. Kaže njemu Hazreti Omer, Boži poslaniče ti što uradio? Kaže, uradio sam namjerno da znate da možete sa jednim abdestom. Subhanallah. Maju yuridu Allahu ala alaikum fidini min harađ. Zaista Allah neće da vam dadne u uvjerite žini Ima ljudi koji sa, saba kad je kratak dana, kad je akšan i uši, primjer radijacija klanja saba, zna se deset, čitav dan ima abdest. I može klanjati bez, naravno, samo da ne trpi, jer je pokuđeno je trpit fiziološke potrebe. To je prvi detalj koja je, subhanallah, veličina vjere, da nam je gospodar dao, uzmiješ abdest i možeš klanjati. Evo sad akšan, klanjaš jaciju, i ako Bog da vrati ste uzmiješ Kur'an, proučiš jednu sahifu Kur'ana, klanjaš dva rekiata i legneš spava. Subhanallah, davanja. Druga stvar, vezana za kada abdest. U hadisma Resulullah sallallahu se kaže da je, na, da je abdest oružje vjernika. Kaže, ušla je Hazreti Fatima kod Resulullaha sallallahu alaihi i pitala, kaže, Boži poslaniće, babo, hoće da te ubiju. Prva stvar koju je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao Hazreti Fatimi je šta? Donesi mi vodu da abdesti. Znači, kad god imaš tešku situaciju, kad god te nešto pritisni, prenosi se da je Resulullah čim bi nastupio neki problem, čim bi nastupila neka nedača, Kaže, odmah bi Resulullah otišao u namaz. Obavio bi namaz. Kaže, doneste da abdest. I zbog toga Hazreti Bilal, kaže Resulullah s.a.v. Bilale, čuo sam zvuk tvojih nanula u džennetu prije mene. Gospodar me u džennetu kao da sam čujem zvuk, pitam čije što nanule, kaže bilalo Šta si Bilale uradio pa si ušao u džennet, čujem zvuk tvojih nanula. Kaže Hazreti bila, nikada nisam abdestio da nisam iza toga klanio dva rekata namaza. Sad zamisli karakter tog insana. Ovaj, dvije stvari, onaj hoću da kažem, oni koji su odani dragom gospodaru, u odnosu prema njemu i odnosu prema društvu i zajednici u kojem žive, imaju poseban odnos. Jednog alima su pitali, kaže, šta kaže za čovjeka kojim je prošlo pet namaza? Nije i klanio. I sad naravno, obično i po internetu kada tražite sada, reći e treba ovako, treba onako. Pa će onda onaj koji ostavlja namazi ovo ili ono, kaže ovaj alim, kaže neka zna, kalbuhu gafilun na nila jeđivu en eder. Kaže nek zna da mu je srce nemarno prema Allahu, treba samog sebe da odgaja. zamsi to. Kaže, pet namaza u prošlo. Kaže, kako može onome ko misli na stvrtelja pet namaza proći? Kaže, srce njegovo je, kaže, nemarno, treba da se odgaja. To je jedna stvar. To je odnos prema stvrtelju. Druga stvar, šta radi abdest? Priprema za namaz. Vjerujte. Kaže, kada osjetiš da ti namaz nisi prisutan u namazu, zapitaj se jesu se za namaz pripremi. Vidiš, nisi prisutan. Vidiš, klanjaš namaz, a hiljadu misli napadaju. Ne možeš da ih otjeraš. Tamo je uzvila, kreniš da Ne možeš. Kaže jedan čovjek u haremu, Kabe, crnac, iz Abesinije. Kaže, klanja pored bijelca. I kaže, crnac, Allahu Ekber. I kaže, onaj, ovaj, ušao bijelac u namaz, odmah klanja. A kaže, crnac, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kaže, nakon što su završili pita onaj njega, bogat što onaj ti onoliko puta ulazi, pa kaže vama bijelcima je lako, vi kaže jednom Allahu ekber i odmah kaže zamislite ko je tula pred vama, a meni kaže treba nekoliko puta da bi bio prisutan u namaz subhanallah e sada šta je karakteristika onoga koga odgoji abdest, koga odgoji namaz kaže jedan od prijatelja mama Malka, isto Alim Veliki kaže išao je svojoj kući to je najljepši primjer šta namaz odgaja u čovjeku kaže, i desilo se da je prolazio, ovako imate onaj e, cuka kao što danas ima pasa koji znaju napasne insane. I desilo se da su njega psi napali. I on je uzeo iz ograde jednog čovjeka, uzeo štap. I kaže da rastiram pse. I kaže rastira on pse. I ponio štap dalje, ne do Boga, ako ne iđu opet da ih može udariti. I danas je preporučujem svima da nosi kakve kamence kad se po noći vraćaju okus. Nema šta nema onaj, kaže, vrat, došao je u kuću, kaže, Hanumi bogat stavi ovaj štap tu u čošak, da ga sutra ponesem sa sobom da ga vrati. Kaže, gdje da ga vratiš? Pa kaže, to je iz ograde ja izvadio jedne. Pa kaže njemu Hanuma, pa kaže, Allah ti dragog, zar je to, kaže, jedan štap, sad raspašće se ograda zbog tvog štapa. E kad sam pročito što je on joj rekao, kaže Hanuma, a zamisli da svi uzmu po jedan štap. E to je suština kada insan, onaj koji je odgojio svoje srce, znači da svako uzme po jedna šta. Danas svi ljudi, većina ljudi, glavno što ih spriječava da ide u svoju džanju, kaj niko ne ide. Pa bož ti! Glavno što te spriječava, kao što kaže jedan ali, kaže bolan, budi na istini, pa makar sam bio. A nemoj biti na laži, pa makar dunjaluk čitav na tome bio. Šta tebi vrijedi? Šta tebi vrijedi izgovor, bi oni su bili. Kad ti odgovor. Svana. Kaže, zamisli Hanuma da svako uzme po jedan štap. Vrlo je bitna karakteristika vjernika i vjernice. Jeste da čuvaju svoj namaz. Rasulullah s.a.v. nam je rekao da će abdest čuvati samo onaj koji je istinski vjernik. Kad čuva osoba abdest, ona čuva svoje oružje. I što je najbitnije, čuva svijesto uzvišenom gospodaru. Nije lako insan u ovom je vremenu u kojem mi živimo, kada te sve odlači i povlači. Nije lako i zbog toga uvijek imajte na umu. Misao je bitna. Ti imaš plemenitu misao. Hoću da učinim dobro. Pa kažeš pa i učinit ću dobro. Ali dođeš u kontekst, dođeš u društvo oni koji ne čine dobro. I onda imaš problem. Čuvajte plemente svoje misli tako što ćete ih stalno oživljavati svoje, u svome razumu i u svojim srcima. Čuvajte svoja djela. Kako se djela nagomilavaju? Meni je na pamet kad je ovaj rekao svoju Hanumi zamisli da, da svako uzme po jedan štap Meni je na pamet zamisli da se na sto mjesta u ovome gradu organizuje ovako svaki put da donesu nešto ljudi prije nekog predavanja od vas. Zamisli koliko bi hajra bilo u društvu. Nemoj nikada gledat koliko je malo djela. Gledaj koliko puno ona može vrata otvoriti. Ne zna čovjek koje će mu djelo biti primio. Jedan mi Abab govori, uvijek se treba boriti protiv onoga što šeitan nama radi. Šeitan nas napada. Prvo nas napada, ti si bolan, vidi kako si ti dobar. Pa ti kažeš, e neću ja zato što meni šeitan napada da sam ja dobar. Pa ti ostaviš, kaže ti vidi kakav si, nemoj bolan u džamiju, takav koji ti ne priliči da uđe u džamiju. Šeta napada nas nekad sa jake strane, nekad sa slabije strane. Sa svih strana nas može napast, jedino mu gospodar ne da da nas napade od dosku. Ne možete napast. Ne može tvoju vezu sa stvoriteljem dirati. Ovaj hadis Rasulullah s.a.v. u kojem imam Buhari opisuje da je Rasulullah abdestio jedan put i dva put i tri put bi pravo dijelove tijela. Mes potiranje je samo jednom bilo. Vrlo je bitno da imamo u vidu kada bi mi nas 50, nas 100, kada bi obratili pažnju na štednju vode, u ovoj čaši bi se na 100 litara vode uštedili. Nemojmo dozvoliti sami se da nas šetan prevari pa da mislimo da je neko djelo malo samo zato što ga sami radi. Molim gospodara da nas počasti ako Bog da ovo razumijemo i da budemo od onih koji ako Bog da nastoji u svakom svom djelu sačuvati iskrenost i predanost gospodara. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodar naš, sačuvaj nas džehennama i svakoga djela koje približava džehennam. Gospodar naš, milost Tvoju molimo pa nas ne prepusti same sebi nikoliko treptaj oka. Gospodar naš, počasti nas da mi služimo umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodar naš, zaštiti nas od svakoga zla. Gospodar naš, zaštiti umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam od svakoga zla. Gospodar naš čini nas da budemo od onih koji čuvaju svoje ibadete. Gospodar naš počasti nas da čuvamo svoje abdesti, svoje namaze. Gospodar naš počasti nas da širimo svijest o abdesti i namazu. Gospodar počasti nas. Gospodar naš sačuvaj umet Muhammeda. Gospodar naš obskrbi umet Muhammeda. Gospodar naš sačuvaj krv umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i počasti nas na oba svijeta. Gospodar naš oprosti nama, roditeljima, našima, braći, sestrama koji su prisutni i koji su odsutni. Gospodar naš počasti nas da služimo umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i da budemo u hizmetu umetu. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Počasti nas društvom šehida, poslanika i odabranika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi rabbil alamin.